Најпред ќе ви кажам еден, една случка, еден пример. Еден американски туриста ќе се најде во Париз и од некоја златара купува герда. Не го купува за некоја, кој знае колкава висока сума, меѓутоа за него за препастување на царината во Америка, значи која таму слетува на аеродром, царините за герданот неверојатно некоја висока сума и тој бил зачуден се. Зашто? повеќе платил царина, отколку вама што го купил Герман. И си рекол, кидам јас да ова го испитам. Отишел кај некој златар таму, знаете они како гледаат со оние некои инструменти. И барал да му биде проценет Герданот. Проценка да била извршена на, на се, значи се движела околу 25.000 долари вредност на герданот прашал за препастен пат. Добро, зашто е толку вреден? Јас го купив за многу ниска сума. И овој златарот му вели, еве, повели самиот погледни. На самиот гердан било изгравирано, нормално со ситни букви, тоа може да се види само како инструмент, од Наполеон Бонапарта до Жозефина. <laughs> значи, Тоа бил поклон кој што Наполеон ќе го даде некојаш на Жозефина и самото тоа ја толку многу ја зголемило на читената и вредноста на овој гердан. Овде ми можеле да скратиме и да кажеме едноставно дека во нас е врежано името на Исус. Затоа е голема нашата вредност во Божи очи. Како кажавме денеска, како се гради само почитта? На кој начин? Рековме, еве, ќе тргнеме од Битие 1.27. Битие 1.27. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик. Ги создаде машко и женско. Еве, читавме и стих за грмчарот. Со своите собствени раце Бог од таа земја, од глината, ќе не создаде, ќе го создаде човекот според својот лик. Псалм, да, Псалм 100, трети стих. Треба да се концентрираме се на темата. Псалм 100, трети стих. Знаете дека Господ е Бог. Тој не создаде и ние сме Негови. Негов народ сме и овци на Неговото пасиште. Ние сме Божи по создавање. И не сме од мајмони. Иако денеска воопшто не се цени човечкиот живот, факт е дека обштеството, целиот свет се наоѓа е толку ниско паднати во моралот и, и било како едноставно секојдневно слушаме убиства и едноставно воопшто не се цени човечкиот живот, меѓутоа рековме денеска само почита ја градиме врз основа на она што Бог гледа во нас. Не што другите гледаат, затоа што, као што гледаме, не, не гледаат многу. Кога би гледале, би го вреднувале човечкиот живот. Нити пак онака како ние гледаме на себе. Е сега знаеме дека, иако сме били создадени според Божиот лик, човекот доживеал пад. Адем и Ева паднале. И тој Божи лик се изгубил. Ке човекот. Меѓутоа, уште еднаш од каде може да ни се изгради самопочита е планот на спасението. Затвориме во Битие 2.7 први. Битие 2.7. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките, така човекот стана жива душа. Од земниот прав сме создадени. Во 103 псалм 103 псалм, 14 стих. <clears throat> Сто три четрнаесет. Зашто знае добро како сме создадени. Знае за тоа што он е создал. Си спомнува дека сме прав. Човекот е обичен прав. Кога ја го, го губи Божиот лик во себе. Ништо нема од него. Но, Мате 13 глава, ова е една прекрасна парабола, денеска ја прочитам. Ја не можеме да ја одминеме, да не ја спомнеме пак. Мате 13 глава, 44-45. И пак, Царството Небесно е слично на благо, на богатство, сокриено во нивата, во тој прав таму, во таа земја, сокриено богатство, кој човекот го нашол и го скрил, па во својата радост оди и продава се што има, зашто? Со единствена цел, да ја купи таа нива, затоа што таму е богатство. Или пак Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери, а кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има за да го купи тој бисер. И што направил Бог дал се што можел да се даде. Зашто? Затоа што, што вредиме енормна цена го дал својот живот, односно својот, животот на својот син, да се проле неговата крв, затоа што со неговата крв сме купени. Еве од каде се гради нашата самопочет. Исаја го спомнавме 64.8, како 30 стих, дотвориме Еремија 29.11. Исто убав стих. Еремија 29.11. Зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас. Каква намера има Бог со нас? Зошто ќе го направи тој прекрасен план на спасение? Не не оставил во правта. Току сака да не подигне, сака да го обнови ликот во нас, за тоа што имам намера со вас. Еве, што зборува Господ, каква намера има со нас. Замисли за мир, а не за несреќа. Да ви дадам иднина и надеж. Знаете, денеска луѓето често пати бајаат во безнадежност, разочарани. Зашто? Затоа што денеска спомнавме многу фактори може би се запоставени, маргинализирани од обштеството, гледаат на нив со сосема други очи, луѓето, обштеството. И тоа, Бог е оној кој што има замисли за мир, замисли за надеж, замисли за иднина, за било кој на оваа планета, затоа што сите сме вредни во неговите очи. Сите сме уникати. Нема друг трајче, нема друг ацо. <laughs> Сите сме уникати буквално. И кажавме денеска прочитавме еден убав цитат од Елен Вајд, кој што се вели дека Исус би дошол и би умрел и само за една душа, ако било потребно. И прво Петрово 2.9 го читавме тој стих, значи ние сме избран народ, царско свештенство. Видете как, каква е нашата вредност, како Бог не вреднува и што гледа во нас. Ца, принчеви, не подигнало таа прав, со планот на спасението за да го обнови нашиот лик, за да ја врати земјата која што ни припаѓа, која што сме ја изгубиле. Едемот. И како што спомнав, на нас е изгравирано тоа Христово име, исто како на оној гердан кој што спомнавме било напишено од Наполеон Бонапарта до Жозефина. И тоа му дало вредност на, на самиот гердан. Видете Еремија прва глава, Еремија прва глава, кога Бог го повикува Еремија, овие се исто многу силни зборови. Овде може да се замислат оние, кај овој стик може да се замислат и оние кои што се за абортус. Што е ли? Зборови на Еремија син од Хелкин, од, е, значи, вака, да читаме од четвртиот стих. И дојде Господово слово, пред да те вообликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Пред да излежеш од мајчината утроба, јас те посветив за пророк на сите народи те поставив. Еве што Бог вишол во Еремија. Уште во утробата, уште не оформено детето, тој фетус, тој знае што ќе биде од Еремија. Ги гледа, значи, тие квалитети и и вредности што секој од нас и ги има. И сите ние сме повикани во ова дело на спасение негово, да му послужиме. Кој пророк, кој евангелист, кој учител, кој апостол, како што вели апостол Павле. Понатаму вели, а јас реков, еве сега како човекот гледа себе. И зошто не треба, и не можеме да ја градеме својата самопочит со тоа како ние гледаме на себе или како другите гледаат на нас. А јас реков, ах, Господи Боже, ете јас не знам да зборувам, дете сум. Кој знае на која возраст е Риме овде? Баш треба да, да испитам, да видам. Дете сум, не знам да зборувам, ова ве подсетува на некој друг, нели? се и он рекол, ја не можам да, не знам да зборувам, Господи. Не ме било едноставно. Дама тоа така ти гледаш. <laughs> А Господ ми одговори, не зборувај дете сум туку оди кај оние кај кои те праќам и речи им го сето она што ќе ти го наредам. Не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да избавам, говори Господ. Што му вели? Остај ти како гледаш на себе, и впрочем не си дете, како што мислиш дека си, млад, може би, неискусен, не те бива, не. Послушаја наредбата, оди и проповедај во Евангелието што ти избава. Така и ние, може би ќе кажеме, па не ме бива мене за зборување. Што да му кажам? Не знам како да почнам. Еве, денеска Перса кажа, Перса рече, она не знаела како да почне, и тоа ете Данило знаел како да почне. Па нема проблем, Данило ќе почне, Перса ќе заврши. <laughs> Сите имаме некој дар, сите можеме, како што се вели, ако не друго, барем да, му, да, да го споделиме своето лично искуство на обратување со човекот. Чи значи, Бог сите нас не повикал, Бог сите гледа во сите нас потенцијал, уште која сме биле во утробата. И замисли си некој денеска, уште таму врши убиство. Иако Бог тој човек го припрема за нешто, видите некој врши убиство. При која Бог Тоа е друга тема. Дали забележавте кај параболата, ова мора да се напомене, човекот наоѓа богатство во нивата и што прави? Оди продава, односно, да, ќе даде се за да ја купи нивата. Кој ја одредува вредноста на, на тоа богатство? Тоа што, што ја купува нивата. Бог ја одредува вредноста. Бог ја знае вистинската вредност што ја имаме. Не, ние. Ние самите не сме свесни каква вредност имаме во Божите очи. Да. Е сега кога сме да, ќе ќе продолжиме, нема многу време сепак. Ајде повели, пушите ги. Да, да ми ги тоа проповед за тоа. Да. да. Точно. Еве та да, само почив. Значи. Да. Добро, кога сме кај децата, еве го спомнавме Еремија, му велел на Господа, јас сум само дете, јас не знам да зборувам. Сега се посетиме на едно дете на кое што на 5 годишна возраст ќе му се промени тотално животот. Ке отвориме во втора книга Самуилова 4.4. Втора книга Самуилова 4.4. Сауловиот син Јонатан имаше син хром на двете нози. Нему му беа пет години кога од Езраел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. Неговата гледачка, онаа која што се грижила за него, го дигнала, го дигна и избега. Но заради брзината на бегството детето падна и остана хромо. Името му беше Мефивостеј. Спомнат беше на кратко и опукат. Ова е внук на Саул, значи, а син на Јонатан, Мефивостеј. На пет годишна возраст е што се случува. Кога го слушаат гласот дека и Саул и Јонатан загина, ке загинат во една иста битка, што се случува? Ке фаќа паника. Тие знаат дека сега друг ке се зацари, а знаете што се случувало тогаш. Чистење, буквално чистка во стилот на Сталин, да речеме. Значи се се чисти од Цело поколение тоа што е на минатиот цар. И во паника ова жената која што го гледала, го зима, меѓутоа го испушта и, за жал, ги се повредува на нозете и никојаш понатака не му зараснале како што треба и останало куцо. Или хромо, како што се вели овде. Значи, денеска спомнавме луѓето гледаат и ги ценат, ја ценат вредноста кај човекот според некои надвршни вредности, нели, не знам, интелигенција, богатство, да, власт, позиција, како и да е, меѓутоа тие вредности во миг може да се променат. Што правиме сега? Еве кажавме денеска, Супермен станал Куцмен. За жал, мислам, нели? И кога вака малку би шеговито го кажувам тоа, меѓутоа од еден херој, нормално сега на филмското платно, борбам да за глумецот, ќе се најде во инвалидска количка. Значи, животот на човекот може во миг да му се смени. И се отвараме во деветата глава од втора книга Самуилова и тука е се одвива на цело действие на милоста што Давид ќе му ја укаже на Мефивостеј, на внукот на Саул. Девета глава, втора книга Самуилова. и ќе прочитаме целата глава. Еден ден Давид праша, има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа за да му направа милост заради Јоната? А у Сауловата куќа беше слуга по име Сива, него го повикаа пред Давида и царот го праша, ти ли си Сива? А тој одговори, јас сум твојот слуга. Царот проложи, зар нема веќе никој од Сауловата куќа за да му искажам Божја милост? А Сива му одговори на царот, има уште Јонатанов син, уште еден, значи, кој е хром на двете нозе. Стана да озбор за Мефилост. Царот го праша, каде е тој? Тој цело време бил во бекство. Живеел во страв. Зато што единствениот потомок кој што останал од Сал, од Јонатан, учеб тоа семејство А Севам одговори на царот, е него во куќата на Махир, синот Амилов во Лодевар. Тогаш царот Давид испрати по него во куќата на Махир, синот Амилов од Лодевар. Кога Мефивосте и синот Јонатанов, синот Саулов, дојде кај Давида, падна ничко ми се поклони. А Давид рече Мефивостеју. Тој одговори, еве во твојот слуга. А Давид му рече, не бој се, зашто сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јонатан ќе ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, а ти секојаш ќе јадеш леп на мојот стол, на царскиот стол. Мефивостеј се поклони и рече, што е твојот слуга да му искажуваш почит на пцови сам пес како што сум јас? Еве таа сушена само почит. Потоа царот го повика Сива, Сауловиот слуга и му рече, Се што им припагеше на Саул и на неговата куќа, сето тоа му го давам на синот на твојот господа. Ти со своите синови и со своите слуги ке му ја обработуваш земјата, од неја ке ја собираш жетвата, за да има леп семејството на твојот господар, а Мефивоста и синот на твојот господар секојаш ке јаде на мојот стол. А Сива имаше 15 синови и 20 слуги. 35 души ја обработувале таа земја која што Мефивоста ке ја добие назад, од Давида, значи земјата на неговиот дедо. И сите тие работеле за Мефивосте. Каква почет. Мефивосте имаше мал син по име Миха, а сите кои што живееја во сивината куќа беа во служба на Мефивосте. Повтор. Сите. А Мефивосте престојуваше во Иерусалим, зашто секојаш јадеше на царскиот стол. Беше хром на обете нозе. Многу убав настан. Ова може да се нарече Евангелие според Мефивости. Зато што тука е Евангелието. Да видиме, прво, праша Давид на почетокот, има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа за да му направам милост заради Јонатана? Давид, кој што цело време предходно си имал проблем, е со куќата на Јонатан, ама со Саул, бил во бегство од Саула, сега е спремен да укаже милост на некој кој да е, кој ќе се најде потомок Саулов, да му каже милост, пазите. Ама, заради Јонатан. И сега се подсетиме на тоа што си ветиле Саул, ај, си извинам, Давид и Јонатан. Прва Самуилова 18 глава. 18 глава, први стих, па до трети. Кога Давид го заврши разговорот со Саула, Јонатановата душа се наклони кон Давидовата душа и Јонатан го возлюби како самиот себе си. Ова нешто говори. И Јонатан го возлюби Давид како самиот себе си. Саул го задржа Давида во оној ист ден кај себе, него остави да се врати во куќата на својот татко и Јонатан склучи сојус со Давида зашто го љубеше како самиот себе си. Уште еднаш. Видеме. не знам, али како и да е, како и да е, значи, овој нивни однос на Давид и Јонатан, сушто се слика на божеството. На односот меѓу отецот, таткото, таткото, нели, синот, па и светиот дух. И затоа и Бог ни порачува нам дека треба да ги сакаме другите како самите себе си, што се сакаме. И еве во 20-та глава од Прва Самуилова иста, исто ќе прочитаме додатни информации за е, овој сојуз што го склучиле заветот. 20 глава од 14 Ако јас уште бидам жив, ќе можеш да ми ја искажеш господовата милост, му вели Јонатан на Давид. Ова е баш на клучното. Ако пак умрам, како што и се случило, не крати му на твојата, му твојата добрина на мојот дом довека. Кога Господ ќе ја откорне редум Давидовите непријатели од лицето на земјата. Јонатан се заветува со домот Давидов дека Господ ќе бара сметка за тоа од раците на Давидовите непријатели. Тогаш Јонатан му се заколна уште еднаш на Давида во својата љубов, зашто го љубеше со сета љубов на својата душа повторно на израз. Видите што се заколнале, што, што еве, еве го заветот. Јонатат вели, ако не умрам, ако живеам, тоеш покажи ми Господова милост. Значи, ако ја успеам да дочекам да ти се зацариш, а јас бидам жив, покажи ја милоста кон мене. Меѓутоа, ако се случи обратното, значи, ако умрам, како што и се случило, како што видовме, тоаш не крати ја му ја твојата добрина на мојот дом доек. Сега Давид, Ова е баги време поминато. Пазите, Мефивосте имал 5 години која ќе слушне веста за смртта на Јонатан и Саул и која ќе или ќе падне и ќе остане кром. И тоа овде кога Давид праќа своји гласници до не, до куќата кај што се криел Мефивостеј, се кажува дека Мефивостеј, нели прочитавме дека Мефивостеј имал син. Што ќе каже дека можеби и 20 години поминал. Да, Значи, во, се враќаме во таа девета глава, втора самуилова Ова беше само подсетување на оној сојуз што го склопуваат Давид и Јонатан. Поради тој завет, Давид бара дали има уште некој од Сауловата куќа, замислете си, значи, буквално било очистено се и останува само Мефивост. И му кажува овој негов слуга, Сива, дека останал уште Мефивостеј, кој што е хром на двете носи. Осе ќе видиме таа паралела. Тоа е Евангелие што тука се, се крие во овие редови. Односно, толку јасно и се гледа, не, не е сокриено воопшто. Царот го праша четвртиот стих, каде е тој? Сивам одговори на царот, е него во куќата на Макир, синот Амилов, во Лодева. 20, ќе кажаме може би 5 годишен млад човек, хром на двете нозе, инвалидизиран, значи, запоставен, заборавен од сите, плюс тоа се крие од царот, затоа што може да му лесно да му летне глава. Замислете си, тој е потенцијален наследник на на Јонатан, на Саул. Значи, и потенцијално и опасност за, за Давид. Меѓутоа, Давид го бара да му укаже милост заради заветот со Јонатан. И, што се случува? Испраќаат гласник, замислете си како ли ова го преживел Мефивостеј. Цело време се крие, да не се дознае каде е. Се плаши за својот живот. Страх. Што всушност е и состојбата на грешникот, која ќе погреши, која ќе се побунтува за Бога. И чука некој на вратата, таму, во домот кај овој, кај што Престојувал. И кога се кажале кој се, кој знае колку му затрперило срцето и може би си рекол готово, крај. чека смрт. Затоа што според склопот на сите околности, тоа го чека, тоа заслужува. Меѓутоа, го носат пред царот, Давид му вели, да, овој паја ничкум, Па на нишко ми се поклони во шестиот стих, Давид рече ми Фивостеју, тој одговори, еве го твојот слуга, но што ви ве подсекја ова сцена? Што рекол помалиот, помладиот син, кога ќе го напушти домот на таткото и после едно време ќе дојде при себе, вели писмото, и доаѓа кај својот татко понизен и вели да ти бидам слуга. И што друго? Да, ама Таткото не вика дека си слуга, току принц. Треба да седнеш на царскиот престол. На царската маса, се Давид му рече, не бој се. утрга трга стравот од него. Имаш што да се плашиш. Зашто сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јоната. ќе ти ги вратам сите ниви на твоја дедо Саул, значи ќе ти го вратам имотот и за секојаш ќе јадеш леп на мојот стол. И Мефивосте, е, ова е таа срушена само почит, која човек е, значи, бунтовен, која човек во греф, па дури и не по своја вина, Мефивосте, многу од ситуацијата во која што се нашло не било по негова вина. Прво, што е он крив сега, што е наследник на Саул. И што може многу лесно, лесно да му летне главата. Значи, и Мефивосте и многу потомци на Саула страдале поради Саул неговата тврда глава. На значи, денеска мнозина семејства се распајаат поради тврдата глава, може би на таткото, не знам, на мајката. Децата страда. Мефивосте не бил виновен за тоа. Па најмалку па бил виновен за тоа што го испуштиле, па паднал и останал куц. Меѓутоа, кажавме, животот може да се смени за миг, се нашел во таква ситуација и што вели? Како му се обрека на Давида? Што е твојот слугата да му искажуваш почит? На пцови сам пес како што сум јас. Не вредам ништо. Зошто таа почит? Ма тоа е заради заветот со Јонатан. Таа комплексна нижа вредот, значи тоа е. И добро, Потоа, пазите, значи, царот што подготвува сите овие што биле синови, сите овие од, од домот на Сива ги става во погон да работат на тие ниви, на тој посет и сето тоа за мефивости, да му служат на мефивости. Каква почет? Еве, се спомнува во 12 дека имаше мал син по име Миха. И сите кои што живеа во сиво, сивовата куќа, сивената куќа беа во служба на мефивости. И 13-тиот интересен исто. А Мефивосте престојуваше во Иерусалим, зашто секојаш јадеше на царскиот стол. Беше хром на обете нозе. Е сега. Прво, можеме да кажеме, јас сум Мефибостеј. вие сте Мефибостеј. сите ние сме Мефибостеј. сите ние сме паднале, сме останале во некоја инвалидизирана состојба. Пред се поради првиот пат на Адам и Ева, па сега ние многу полесно можеме да паднеме. И ништо не сме виновни ние за тоа, не е по наша вина, што сега мораме да живееме во една таква грешна природа. Меѓутоа и ние сме паднале. И ние сме бегале од Бога, и пасите интересно, <clears throat> зашто мнози на денеска не сакат средба со Бога? се плашат, не го познаваат доволно Бога и неговиот карактер. Како што еве Мефивостеј, не го знаел доволно Давида, нити пак имал поим за неговиот завет што го склучил со Јонатан. И нормално се плашел, бегал, се криел постојано, значи цели 20 години, замислете си, тој се крие за да не му летне главата. Зато што само тоа заслужувал. Што заслужуваме ние, ко грешници? Смрт. Не сме заслужни ние за таква почет, како што Бог ни укажува. И сега, што кој, кој е тој кој што нешто тука прави, превземе иницијатива? Мефивоста е тамо некаде далеку. Сега Давид се секева на заветот и прашува првен, значи, бара информација дали има уште некој од Сауловото семејство, од Јонатово семејство, да му каже милост и тоа заради заветот. Заради заветот со Јонатан. Заради Христа Бог ни укажа милост. Заради таа жртва Христова. како што кажав, спомнав Давид и тој кој што ја презема иницијативата. Тој го бара грешникот, односно фивости. Бог е тој кој што ја презема иницијативата и Бог први трга по Адама. Адам е каде си? А Адам се тресе во страв, во неизвестност. Срушена само почит. И што тоа нема. Меѓутоа Бог го повикува со единствена цел, што за да му пресуди, за да се пресмета со него, да ги израмнат рачуните? Не, за да му укаже милост. И тоа е причината зашто Адам нема да умре и Ева нема да умре тоше тој ден, заради милоста што им било укажано. Де да се сетиме на заветот со Аврама што го Бог. Ке стане големо потомство ќе ја наследиш па таа земја во вечно наследство, вечен завет. Оно што се случува и во случајот со Мефивостеј, тој ја наследува повторно земјата, која што била одземена од неговиот дедо, Сауловата земја. Со секакви почети, по почести, значи. Кој што кажавме, сосема незаслужена била оваа почет и милост што Мефивостеј ја добива од Тоа е милоста. И ние воопшто не, не сме ја заслужили. Да се подсетиме на, може би, момент на Ефесијаните 2.8. Ефесијаните 2.8. Зашто по благодат, по милост сте спасени, Еку верата и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата за да се фали некој. Ова што Мефивосте ќе го добија од Давида е <laughs> така. Пасте, што кажува Давид таму во, во третиот стих? Царот продолжи, зар нема веке никој од Сауловата куќа за да му искажам царска милост? Е Божја милост. Давид ќе се присети на милоста што Бог ја имал и што било укажана во многу, многу години предходно во прогонства и сите тие патешествија што ќе помине во животот. сега сака да му укаже на единствениот потомок на Саул Божија милост. Каква е таа чудесна милост, Божија милост. Хром на двете нозе. Видете го односот сега на Мефивоста и односно на грешникот што може да понуди грешникот пред Бог? Куц. Во инвалидна состојба. Што може? Ништо. Таков човек, ви денеска, денеска, за жал, ја ќе се сетам како беше пред за 30 години, кога мајка ми се уште беше жива, беше исто инвалид. То, никаков третман од државата нема. Сега може би нешто. И тоа, такви луѓе да ги, едноставно да ги маргинализираш, како да се животни. Бог не е таков. Бог те цени, Бог ја гледа таа вистинска вредност во тебе. Мефивост има вредност, ако е кром на двете нозе. И затоа му кажа на милоста, поради заветот со Јонатан, повторно, поради Христа. Јонатан е тука слика на Христос, давите Отецот. и му се поклонува пајаничку и Мефилосте се однесува токму како, како помалиот син, му. Еве во твоја слуга. И тоа Давид не го повикал за да му слугува. <laughs> Не бој се! Дотргнал првин стравот. Значи, едноставно, спомнавме, кажавме, денеска луѓето не доаѓаат кај Бога, мнозина од нив од страв. Не знаат каков е Бог. И така им го представуваат во многу други верски заедници. А, страшен ги мачи луѓето вечно тамо во оган. Суди. И од страв, не знаејќи него, не познавајќи го Божиот карактер, не доаѓаат кај него. И тоа еве Давид сега му се открива на на Мефиростеја, кој што исто така недоволно го познавал Давида, веројатно и не знаел за заветот со Јонатан, и му вели, не плаши се, сакам да ти искажам милост заради твојот татко и онато. Ке ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, и ти секојаш ке јадеш леп на мојот стол, на царскиот стол, ке јадеш леп. Нема да бидеш слуга, него 35 души ке слугуваат за тебе. Сите оние од значи, домот на Сива на овој слугата. Царев. Животот на Мефивост е ова исто а, добар момент да го запазиме. Зависел единствено од милоста на Давид. Знаеме дека тој очекувал ќе си го добие заслуженото смрт. Тоа е против кандидат, замисли сега двајца политички <laughs> противници. Мислам, не замисливаме, барем во овие наши случувања, <laughs> едниот да укаже милост на овој другиот. <laughs> Меѓутоа, вели, значи, осмиот стик мора да го запазиме, еве како Мефивосте, односно како човекот гледа често пати на себе, односно грешникот, оној кој што паднал, кој што е хром, инвалидизиран. Што сум јас, што ми искажуваш таква почит? На пцови сам пес, како што сум јас. Ова е таа срушена самопочет. Комплексна нижа вредност, пониска не може да биде. Што си ти? Ти си богатство. Ти си бисер. Ти си богатството во нивата за кое што јас дадов се за да ја купам нивата, за да, из, да те ископам тебе. И да те седнам на, царски, на царскиот стол, да јадеш за секогаш од царскиот стол, од царска крана. Колкава ли вредност сите ние имаме во Божи очи. Каква е? Ова е, ова е прекрасен еден настан, кај што го гледаме Евангелието во една глава. Како овој случај со Давидовата милост кон Мефивостеја. И интересно е, што мислите, еве гледаме, Давид праке по Мефивостеја, Мефивостеј доаѓа и дали некогаш Давид разговара со Мефивостеј и му спомнува за неговата хромост. И сега се прашуваме, зашто, разго... зашто разговарале воопшто, ете, се дружеле понатаму заедно, биле долго време, давите Мефивосте. Дали може и Мефивосте и него подсекел на Јоната, кога што многу го любел, како сами од себе си се сакале. Може и по некој црти, веројатно и сето тоа, и по некој манири. Знаете ли ние кога којаѓаме кај Бога, во покаяние, и таа милост кога ја приеме од Бога, што Бог гледа во нас? гледа Исуса. Не го гледа, Давид не го видел Мефивостеја. Го гледа Јоната на него. И ја предпоставам дека они долги, долги а, часови поминувале во разговор за Јонатан. Зато што на Давида многу му не недостасува Јонатан. А толку многу се сакале. Толку многу близки биле се сакале како сами. Значи, ед, а, читавме време за Јонатан, го сакал Давида како сами од себе си. Оној вистински прав однос што треба да постои така и ние кога доаѓаме кај Бога, безвредни, куци, хроми, никакви, не заслужуваме ништо, Бог ни укажува милост поради заветот, Бог ни укажува милост поради Исуса и неговата жртва, и не гледа и не спомнува воопшто, и не, воопшто не, не се занимава со нашата слабост, со нашата инвалидност. Што му е целта? Да не седне на на неговиот стол, таму на неговата маса, на царската маса. Замисли се таа привилегија со Исак, со Јаков, со сите оние библијски висности, Данијел, па да не забораваме тука, Елена Вајд, многу-многу други, Мартин Лутер, може би и сите оние кои што многу дале во животот за Токму за, за ширење на ова Евангелие, кој што еве и овде го видовме ова вечер. Можеме само да кажеме дека оваа сторија и овој однос што Давид ќе го покаже кон Мефивостеј и токму она што Бог го покажува кон нас и тоа секојдневно, иако може би не сме ни свестни, Заради таа негова милост го живееме и овој живот. Дишеме воздух секој ден. Тоа не заслужено. Само поради неговата милост. Само поради Исуса Христа. Живееме и дишеме само поради него ќе седнеме на царски, царската маса. Јас се надевам дека тоа така ќе биде. И моја молитва и моја желба е да сите еден ден седнеме таму. Нека Бог ни помогне во тоа да на вистина продолжиме да го живееме нашиот живот не гледајки се себе си самите, како што ние се цениме и проценуваме, не како што другите не гледаат и мислат за нас. Току дај да видиме како Бог и гледа на нас. А Бог гледа во нас, во сите од нас, богатство. Драгоцен бисер, за кој што дал се, за да го земе, за да го откупи. Нека му е слава на Бога. Амин.